Pradžios knyga 48 skyrius. Po tų įvykių Juozapas sužinojo, kad jo tėvas serga. Jis pasiėmė su savimi abu sūnus – Manasą ir Efraimą. Jokūbui buvo pranešta, kad ateina Juozapas ir Izraelis sukaupė savo jėgas ir atsisėdo lovoje. Jokūbas tarė Juozapui, visagalis Dievas, man pasirodė lūzę, Kanano šalyje, ir palaimino mane, ir pasakė, aš padarysiu tave vaisingą ir padauginsiu, padarysiu iš tavęs daugybę tautų, ir šitą kraštą duosiu tavo palikuonėms, amžinon nuosavybėn. Abu tavo sūnus gimė Egipte pirmiau negu aš atvykau pas tave, man priklauso. Efraimas ir Manasas priklausys man taip, kaip ir Rubenas su Simeonu. O tavo vaikai, kurie gims po jų, tau priklausys. Jie bus vadinami pagal brolius savo paveldėtose dalise. Man keliaujant iš Padano kelyje mirė Rachelė ją palaidojau pakeliui į Efratą, kuri yra Betliejus. Izraelis, pamatęs Juozapo sunus, klausė, kas šitie? Juozapas atsakė tėvui, jie yra mano sūnus, kuriuos Dievas man čia davė. Jis sakė, atvesk juos prie manęs, kad juos palaiminčiau. Izraelio akis buvo aptemusios dėl senatės. Jis vos matė. Privedus juos prie jo, jis apkabinės juos pabučiavo ir tarė Juozapui, aš nesitikėjau pamatyti tavęs, o dabar štai Dievas man parodė net ir tavo vaikus. Tada Juozapas atitraukė sunus nuo jo kelių ir nusilenkė iki žemės. Po to Juozapas paėmė savo dešinę Efraimą ties Izraelio kairę ir savo kairiąją Manasą ties Izraelio dešinę ir juos privedė prie jo. Izraelis ištiesę savo dešinę uždėjo ant Efraimo galvos, nors jis buvo jaunesnysis ir savo kairę ant pirmagimio Manaso galvos. Taip, padarydamas samoningai. Ir jis laimino Juozapą, Dievas, kurio akivaizdoje vaikščio mano tėvai, Abromas ir Izaokas. Dievas, kuris vedė mane per visą mano gyvenimą iki pat šios dienos. Angelas, kuris mane išgelbėjo iš viso pikto te palaimina šiuos vaikus. Te būna, jie vadinami mano vardu ir mano tėvų, Abromo ir Izaoko vardu. Ir jų palikuonis te daugėja žemėje. Juozapas, pamatęs tėvą laikant dešinę ranką ant Efraimo galvos, buvo nepatenkintas. Jis paėmė savo tėvo ranką norėdamas ją perkelti nuo Efraimo galvos ant Manaso galvos. Ir tarė, ne taip, tėve, šitas pirmagimis, padėk savo dešinę ant jo galvos. Bet jo tėvas nesutiko ir sakė, aš žinau mano sunau, aš žinau, jis irgi taps tauta ir bus didis. Tačiau jo jaunesnysis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonis taps daugybė tautų. Jis juos laimino. Tavo vardu bus laiminama Izraelija, kur sakys, Dievas te padaro tave kaip Efraimą ir Manasą. Taip jis pastatė Efraimą, pirmą Manaso. Izraelis tarė Juozapui, aš mirsiu, bet Dievas bus su jumis ir jūs parves atgal į jūsų tėvų šalį. Be to, aš daviau tau vieną dalimi daugiau negu tavo broliams, kurią atėmiau iš amoritų, savo kardu ir savo lanku.